บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดบิสโตฮาฟต์ในโรงแรม การมาถึง ดาร์โฮเทลวอรูดเบโฮเทลคุณมีห้องว่างไหมคะอต ت ا ق خ ا ลีดารีด ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ من یک اتاق رزرو کرده ام. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ اسم من مولر است. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ اتاق شبی چند است؟ ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ من یک اتاق با حمام می خواهم. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ من یک اتاق با دوش می خواهم. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ می توانم اتاق را ببینم؟ ที่นี่มีโรงรถไหมคะ اینجا پارکینگ دارد؟ ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ اینجا گاو صندوق دارد؟ ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ اینجا فاکس وجود دارد ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ بسیار خوب من اتاق را میگیرم นี่กุญแจห้องค่ะ کلیدها اینجا هستند นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ